oltmish ikkinchi qandoq ayolga o'ylanish kerakligi haqida agar sen xotin elishni xohlasang ang sarxilini izda ko'zingni bak ishtik tut tegi yaxshi urug' zoti pok bo'lsin uyatliq taqvodor pokiz bo'lishini tila qo'l tegmagan obdan o'y qizini ol sandan boshqa ar yuzi ko'migan bo'lsin bundaqlar faqat senili söyüdü, sendin başqasını bilmeydi. Yaramaz yoki nomuvofiq qiliqlarni qilmaydi. Xotin olsang, o'zingdan tovanni ol. Yuqori tabaqqiga yaqinlashma. Tutqun bo'lib qolasan. Tajribali kishi nima deydi angla. Tajribali kishining ishi pishiq bo'ladi. Xotin olsang, o'zingdan tovan, xulq to'g'risini ol. Shu chaqda kunlaring shodlik ichida o'tadi. chiroyining ko'rkamligini izdama qiliqining yaxshiligini izda xuy payli yaxshi bo'lsa seni ro'naq topqizudi xotin ammo olsang o'zingga munosib bo'g'inini ol taqvodorni ol ey arlarning mardi chiroyining ko'rkamligini izdama qiliqining yaxshiligini izda qiliqlari yaxshi bo'lsa to'shqin ayol bo'g'ini shu ey ko'rkamlikni izdiguchi buni izdama qizil mag'zingni sarg'aytmag'in kim o'ylanmoqchi bo'lsa muni to'rt xildan boshqa ayolga o'ylanmaydi ay albeshi ba'zilar boy ayolga o'ylanishga zo'qlanadi ba'zilar chiroyliqlarga ko'z tikidi uni xohlaydi yana ba'zilar tegi esil uruqqa pok bo'lishini xohlaydi bu ulug'liq nomi bilan faxrlangusi keladi yana ba'zilar nozuk taqvodorlarni xohlaydi undaqlarga erishsa darhol o'zini beg'ishlaydi bulardan ang avzilini sanga aytib beray xotin elish to'g'ri kelsa buni qo'liqingda tut ey xotin tanlashda boyni xohlig'uchi san uningga qul bo'p qolmag'in ey bilimlik inson ko'ngli boyliqqa maftun bo'lib tilini uzartidi uning xohlagan narsasini ep berishga to'g'ri keladi ey chiroyliqni xohlig'uchi yaxshi kishi xotinning chiroyliqini izdima xalqqa masxira bo'lasan ayolning chiroyliqini hamma odam yaxshi ko'radi uni xudoning fazilatila qo'g'dab qololaydi ay nasli ulug' xotinni izdiguvchi ulug' nasl orasida o'zingni xor qilma asli nasabi ulug'larning tili uzunroq bo'ladi bunda xotinga qul bo'lib qolma ey nozik taqvodor xotinni izdiguvchi bakzoda bundoqlarga erishsang ashu to'rt narsaga tugal erishgan bo'lasan agar yaxshi taqvodir xotinga erishsang paytni qo'ldan bermay uni ol ay yaxshi kishi boy bo'lishni xohlasang u mol dunyoni yig'ib beradi seni beyitidi yuzingni yo'riq qiladi qiliqlari to'g'ri bo'lsa go'zal ko'rinadi ayolning go'zalligi uning qiliqlaridadir buni bilganlar biladi ayol taqvodor pok bo'lsa esil bo'ladi eliqi uch narsimi uningda jam bo'lgan bo'ladi ay qudratlik ay dona san taqvodor ayolni izda taqvodor bo'lsa to'rt narsa uningda jam bo'ladi san ashundoq bir xotinga erishish uchun g'ayrat qil fursatni beka o'tkazma ay mard yigit